Me vlime e përvëlime. Si gjithmonë. Si gjithmonë po, në fakt. Është bërë e zakonshme tani. Ka kohën tani. Mm. Shëndet Altin. Shëndet Altin, shëndet. Faleminderit. Edhe një edhe një prov tjetër e vërtetësisë së këtij emisioni. Shikon, gjithçka që u tha deri tani nuk është thënë shumë, po ajo që është thënë ka qenë e provuar e vërtet. Exactement. Ah. ah. Gati. Ta provoj edhe një herë tjetër. Ah. ah. Oj, dje. Dje festuam edhe edhe 10 vjetorin e e Ami Event. Ah. Ishte ishte dje ere. Se dje ishte? Po dje ishte. E kisha harruar. Duhet të ketë shpërthyer interneti me me foto, me gjëra, me ku di unë se çfarë. Në Facebook jo një. Në Facebook jo e? Nuk pashë gjë. Mos më mbi tash. Sa unë s'kam kontrolluar gjë, po thashë. Në fakt tani u futa dhe unë dhe nuk po shoh gjë. Do dalin në. Që do dalin. Sekondë. Pritë është herë dolta. Po me siguri. Po. Ishte ishte tek uh, Muzeu Kombëtar. Mhm. Mm. Dhe unë pata rastin me këtë mm. që të shikoja pak edhe sheshin. Kështu? Unë e shoh përditë. Po ti e shikon nga, nga distanca. Jo. Unë vajta mun në majë të, të kulmi tjeri. Okej, okay, unë e shoh anash. Sot e pash nga krau tjetër. Po. Përgjithësisht është e, e shikoj këtë nga ana e Tobit. Hmm. Se e ke parasysh është në ato renderat e vjetër që i kanë mm. bërë sheshit, jo jo tani, Po them edhe më parë, se ky shesh ka qenë ideuar herët, e dini ju që filloi, pastaj Basha e mbuloi. Po, po, po. Edhe mm. nëse. Te ato renderat e parë ka qenë një njeri. Mbaj mend, mbaj mend që shikoja një njeri nga shpatullat. Që e kishin vendosur në shesh sikur shikonte sheshin. Mm. Nuk e di nëse ky ishte tek tek pallati, domethënë tek 15 katshi, edhe shikonte nga ballkoni i 15 katshit sheshin Skënderbeu apo diçka e tillë. Po gjithsesi në imagjinatën time ishte gjithmonë ky Ky burri që është në mes të sheshit dhe e shikon atë. E thash, unë do bëhem si ky burri. Do shkoj mun në mes aty kulmit atje. Se ai që kam në imagjinatë edhe tash është vetë. Po që të gjeja se ku ishte kulmi dhe e gjeta. Dhe kur keni për të shkuar në sheshin Skënderbej më vonë kur të hapet tan, do të shikoni që kulmi dallohet që është kulmi sepse vjen si tegel, ato pllakat vijnë ndryshe. nga si thua diagonalet, mm -hmm. edhe ti e kupton që je në mesin e një X-i. E po të shikosh nga muzeu shikon njërën që zbret andej, tjetrën që zbret këtu dhe e kupton që je mu në mes të X-it. Nuk gabosh dot. Mm -hmm. Edhe kur isha atje, po imagjinoja prapë atë burrin. dhe pastaj m'u bë sikur ky burri ishte me një çantë me lek. Me çfarë? Me lek. Në imagjinatën time sikur kishte një çantë, domethënë po ky jo, burri jo. ishte me kostum dhe kishte edhe një çantë me para. Që unë s'e kisha. Po. E kupton? Mendova një burrë me çantë me para që shikonte sheshin Skënderbej. Dhe s'isha unë. Ëm. Kështu që ika. Domethënë vetëm e vrejta për një minutë, duket bukur se duket nga poshtë çdo gjë. Është gunga, jo, domethënë është piramidë, si. Mm. Ashtu edhe, nëse. E fuzën te xhuxhut. E kanë hequr fare. E kanë hequr fare. E kanë hequr. Po. Bravo, saktë. E kanë hequr fare. Bravo. Po. Sa kërkuar. Të vijë njëri nga Zeusi apo ku di unë çfarë edhe me me me këtë. Ta bëjë flik kështu me me gisht që ta heqë fare nga. Po, po. Mos vijmë vërdallë diellit, po thonë që ka një planet tjetër. Mhm. Mm planet X. Është një planet që është aq larg. Po. Aq larg diellit. Ka një orbitë aq të madhe, saqë më duket se duheshin 28000 vjet që të vinte vërdallë një herë. Imagjino çfarë çfarë orbite ka. Dhe është aq larg sa që s'i bie as drita, kështu që është në errësirë. Dhe kanë ftuar tani fëmijët mhm. që të shikojnë foto që ka bërë NASA se mos e gjejnë. Aha. Po. Super. Se po e kërkon dhe i mirë. Do të jesh ty shipon. Po nëse, dje ishim atje pra, edhe ishte ëm um, Ishte bukur. Më tha një mik që isha atje tha, po ta mbledhësh silikonin ta. që është këtu në në këtë festë, nuk pikon më asnjë banjo në Shqipëri. Të betohem, tha, mund mund një herë e përgjithmonë domethënë ta zgjidhim këtë punë me Po. Si ishte po. Pse duhet, pse duhet ta ta bën? Nuk e di sepse, po sepse ishte në nën përshtypje, në në ishte në impresionin, në impresionin e silikonit. Impresionin, impresionin. E gjithë atyre gjokseve që që kishin ardhur atje. Tani këtë më tha, unë këtë po ju them, nuk nuk jo, shumë jo, bërë. Jo, faleminderit që teshtiu, Altini teshtiu pak më parë për të vërtetuar vërtetësinë e këtij e këtij programi. Nuk ka diskutim që. Kjo u tha mbrëm atje. Tek 10 vjetori Ami Event. Kishin ardhur të gjithë, të gjithë. Të gjithë. Domthon Nuk di si t'them se zoti se pastaj s'bëj dot lojën, kë kam parë unë. Jo, jo, jo. Ti trego një. Ai shumë ke parë. Ai shumë ka parë. Njëri mund ta djegësh, kupton? Erion Veliajn, po e djeg. Ai, Erion Veliaj, u dogj. Iku. Iku. Po. Po aq shumë sa ke parë ti, ke për tërë vitin lojë. Kush ishte aty? Po ti thoshin ata, kishin kishin marrë një DJ mm. që kur ishin njerëz të shquar për shembull që hynin të shquar. Të shquarit, po. I i përmendte me emër. Mirë se erdhe. A jeni të lumtur? Është ishte ky djali pra, Eri që është tek tek ABC-ja? Po. Eni. Eni, Eni, në fakt. Eni po. tek ABC-ja. Eni Shehu, po? po. Eni Shehu. Ai po, ishte pjesë e e si thua ekipit që mm. bënte eventin dhe dhe përmendte njerëz me emër herë pas here kur hynin. Kishin hall se harronit emrat ju, si ishte muhabeti. Ishte një zgjidhje regjizoriale, kam përshtypjen Ermali e ka menduar vetë këtë gjë. A ti çfarë do të thua? Si ishte e bukur. Mos thash se mos kam harruar emrat. Kthen kokën, shikon kështu. Jeni te Vokshi. Oh, erdhi tek. Po. Po mirë. Si gjerash? Te muzeu ishte apo jo? Te muzeu brenda. Te atriumi mm. tek. Mhm. Te pjesa. Te pjesa. Atrium quhet një ë uh, oborr i brendshëm. Ka te oborri i brendshëm lezetshëm atje. Mund të bëhen gjëra. Po ishte ishte, po themi plot e përplot, siç thashë. Mhm. Çdo banjë në në bishë. Nuk e di. Bë, a, ka një gjë për shembull që me thënë të drejtën, 90 se ishin aq shumë njerëz sa 90% e njerëzve që pashë mbrëmë nuk i njoh fare. Nuk i njoh fare se kush janë. Fare fare fare fare. Asnjë ide. A ishin ca goca shumë të bukura, e kupton? Mm. Njerëz kështu të mbajtur, të veshur, të krehur, të ç'të të them. Të gjitha këto. Po nuk i njoh kush janë. Nuk i di. Kështu që duhet të futem tani, jo, më më del ajo kurioziteti tash të shikoj se mos i kanë me me diçiturë, me me titra, domethënë. Emrat që kush është ky, kush është ajo, kush është ky, kush është ajo, t'i mësoj domethënë se kush janë. Sinqerisht, Ermalin, Amin, Noizin i njihja, e kupton këto? Mm -hmm. Kështu? E shumë të tjerë. Po pra këta ishin vetëm 10% e e të gjithëve. Kështu kishte shumë njerëz, shumë të ngrehur. Po them që kështu është. Vinte një të vinte një dëshirë që të bëje një kështu të përulje kur i shikoje, e ke parasysh të bëje. Ç'kemi si kalon, ë? Ose t'i jepje t'i t'i ofroje një gjë. Për të bërë aq të po them aristokrat. Si? Ehm, por por nuk i di se kush janë. S'ke idenë më të vogël se kush janë këta njerëz. ose çfarë kanë bërë ndonjëherë në jetë, e ke parasysh në kuptimin e Ëh. Mm se një aktor e kuptoj, një këngëtar e kuptoj, një artist, gazetar, whatever. Po njerëz kështu domethënë që janë shumë të famshëm, po E më mirë të shumë. Do i mësosh avash avash. për asgjë. Çka, sot është e martë, deri të dielën një Ka pjesë të ndalë, mirë ma. të tyre e Unë do futem tani. Do futem në Instagram se në Insta mëson shumë. Oh, në Insta. Prandaj kam mësuar kaq shumë Lori këto të fundit. Po, Lori mëson. Në Insta një dhe në live leak. Unë kam 2 javë që s'futem fare në Insta. Nuk futesh ti. E ke bërë pushim. Oh, Lori. Futesh 2 javë në Insta. Mos e ve zemrën. Ka mund Ti do ishte transformuar po mos ishe futur në Insta. Se ç'më nisi shoku një inbox që më vin kështu thirrje, po. me ca femra kështu Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1431, ndërroi jetë në moshën 19 vjeçare duke u djegur në turrën e druve Jean d'Arc, e cila u dënua si heretike nga një gjykatë kishtare. Në vitin 1574, Henry III bëhet mbret i Francës. Në vitin një mijë e tetëqind e dyzet e tetë, William Young nga Baltimore, Maryland, fitoi patentën për frigoriferin e akulloreve. Në vitin 1859, ora e famshme në Westminster Big Ben reh për herë të parë në Londër. Në vitin 1896, ndodh aksidenti automobilistik i parë në New York City. Në vitin një mijë e nëntëqind e njëmbëdhjetë, Indianapolis zhvilloi garën e parë të distancave të gjata me makinë. Ray Harroun ishte fitues me një shpejtësi mesatare prej shtatëdhjetë e katër pikë pesëdhjetë e nëntë kilometra në orë. Në vitin një mijë e nëntëqind e trembëdhjetë, nënshkruhet Traktati i Londrës, i cili i jep fund Luftës së Parë Ballkanike. Në vitin një mijë e nëntëqind e njëzet e dy, Memoriali i Lincolnit u vendos në Uashington, DC. Në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet e gjashtë u përurua shtypshkronja Mihal Duri në Tiranë më e madhja dhe më e rëndësishmja, ku shtypeshin pothuaj të gjitha botimet shqiptare deri në vitet një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë, Carl Dean martohet me Dolly Parton në Ringgold në Xhorxhia. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e një, për herë të parë u prezantua kompakt disk. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e dy, Spanja bëhet shteti i gjashtëmbëdhjetë i NATO-s dhe shteti i parë që bashkohet me Aleancën që nga anëtarësimi i Gjermanisë Perëndimore në një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë erdhi në jetë këngëtarja shqiptare Miriam Cani. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë, Andrew, princi i Britanisë dhe Sarah Ferguson i japin fund martesës së tyre dhjetë vjeçare. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë, Një tërmet i fuqishëm goditi Afganistanin verior duke vrarë deri në 5000 veta. This is Club FM 100.4. Alo, alo, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani Good morning 7.23 minuta Mirëmëngjes Jeri do të na frymëzojë Olta do të na informojë mbi situatën gati, e gati. motit. Jepini çupani. Atëherë shprehja që unë kam zgjedhur për sot është nga Nën Tereza, dhe është kjo. Unë vazhdoj të them Nën Tereza. Kërkoj ndjesë. Disa njerëz. Kërkoj ndjesë Shën Pjetrit jo mua. Disa njerëz vijnë në jetë si mm. bekim, disa të tjerë vijnë si mësim. Mm. Në jetën tonë. Patjetër që në tonë. E shkurtër e saktë kjo. Edhe pa gabime po. Nën Tereza. Duket sikur bravo bravo mirë shumë mirë. Djalë ti ngjarë si bekim apo si mësim. Për ça Olta? Vlen në të dyja rastet Olta gjithsesi. Është e vërtetë ti mund të jesh bekim për disa dhe mësim për disa të tjerë. Jemi edhe shkop edhe karotë. Ashtu. Po, po. Au. Kjo më pëlqeu më shumë. Pa, kjo është shprehja kjo Edhe shkop edhe karotë Po Po pra, kjo është shprehja Ti Olta je karotë Faleminderit Altin Altin Shkopi Mirë, vazhdojmë pra uh, Sa të afrohet lemuri, pasaj kopaçen Pa pam, jepini Në tafë 18 gradësh në këto momente, 27 do jetë maksimalja për sot, 5% shanse për shi. Sot sigurisht që nuk pikon. Do jetë një super mot. Një super mot për sot nuk pikon as gjëkundi nuk pikon. Nga dreka do më thoni sa vapë, sa vapë, sa vapë. Faleminderit Olta. Po kshu është kjo kohë e kjo kohë e vitit kur bëhesh me vapë, ke ftohtë. Etj etj, ju duhet të ruash. Do të kemi maksimale 29 të enjten. Oh, për javën. Super duper. Faleminderit. Të lutem. Olta Reka. Ju lutem. Kënaqësi. Mirë, pak e ngëm pak shkoi 7.25 Këtu në klubin e mëngjesit Një gjë për të lexuar mm. Që ia vlen është edhe Kjo lamtumira e Francesco Tottit. Dje nuk do lozë më ky? Jo, nuk do luajë më. Pse? E gjeni te Peshku pa ujë meqë ra fjala. Lamtumira e një perandori modern është titulluar. Francesco Totti i ka dhënë lamtumirën futbollit mbasi ka luajtur me skuadrën e qytetit të tij me Romën mm -hmm. për 28 vjet. Uh. Po. Good job. Mhm. Mm Gjysma e jetës. Ai lindi në Romë, u rrit në Romë. Dhe tashmë mund ta quajë veten burrë mes lotëve dhe emocioneve para 65000 tifozëve, por edhe miliona të tjerëve që e ndiqnin nëpër botë. Ishte ndeshja e tij e fundit me Romën dhe një kujtim i cili do të mbetet gjatë në kujtesë. Ehm, um, 28 vjet me një skuadër. Ka pasur Shumë. Totti oferta për të luajtur me skuadra me skuadra të tjera mm -hmm. për më shumë para, për shumë më shumë para. Po Francesco Totti ishte i fiksuar. Romanist, roman lindur, rritur tifoz kur ishte i vogël, lojtar kur u bë për të luajtur. Edhe tha unë këtu kam lindur këtu do vdes, futbollist, domethënë në termat e futbollit po themi. Mhm. Mm Dhe dhe kështu ndodhi. Prandaj ka marrë këtë titullin Perandori i Romës. Mbas ka qesh, po ishte shumë shumë i emocionuar dhe vetë se mbajti mbajti një fjalim ku thoshte edhe ishte mes lotëve. Fole qaj e ke parasysh Francesco Totti po. Thoshte faleminderit Romë. Faleminderit nënës dhe babait, vëllait tim të afërmve dhe miqve të mi. Faleminderit gruas dhe tre fëmijëve të mi. Doja ta nisja nga fundi, nga lamtumirat sepse nuk e di nëse do jem në gjendje t'i lexoj këto rreshta. Është e pamundur të përmbledhësh 28 vjet në pak fjali. Do doja të kisha bërë një këngë apo një poezi, por unë nuk di të shkruaj. Përgjatë këtyre viteve jam përpjekur ta shpreh veten përmes këmbëve. Gjë që ma ka bërë gjithçka më të lehtë që kur isha fëmijë. Meqë ra fjala për fëmijërinë, e gjeni dot se cila ishte lodra ime e preferuar? Sigurisht, topi i futbollit. Dhe ende është lodra e preferuar edhe sot. Në një pikë të jetës duhet të rritesh. Këtë ma kanë thënë dhe këtë ka vendosur koha. Koha e mallkuar. Në 17 qershor 2001, të gjithë donim që koha të kalonte pak më shpejt. Roma fitonte titullin kampion në Serie A atë ditë. Nuk mund të prisnim arbitrin që t'i jepte fund ndeshjes. Ende kam emocion kur e kujtoj atë moment. Sot koha më ka kapur nga shpatullat dhe më thotë, duhet të rritesh. Nga nesër do jesh burrë, hiqi ato tuta dhe këpucë sepse nga sot je burrë. Nuk mund ta shijosh më aromën e barit, diellin në fytyrë teksa shkon drejt portës kundërshtare, adrenalinën që konsumon kënaqësinë e festimit. Përgjatë muajve të fundit e kam pyetur veten se mos po zgjohem nga kjo ëndër. Përfytyroni sikur të jeni fëmijë dhe po shikoni një ëndër të bukur dhe nëna ju zgjon që të shkoni në shkollë. Ju doni të vazhdoni të ëndrroni, mundoheni të ktheheni përsëri tek ëndra, por nuk mund ta bëni dot. Këtë herë nuk është ëndër, por realitet. Dhe unë nuk mund të kthehem më tek kjo ëndër. Dua t'jua kushtoj këtë letër të gjithëve, të gjithë fëmijëve që më kanë mbështetur, fëmijëve të të djeshmes që janë rritur dhe që janë bërë prindër, fëmijëve të së sotmes që ndoshta bërtasin Totti gol. Do ta doja ta mendoja për ju që karriera ime ka qenë si një përrallë, por tani ka marrë fund vërtet. Po e heq këtë fanellë për herë të fundit. Po e palos dhe ndoshta nuk jam gati të them mjaft dhe ndoshta nuk do të jem kurrë gati. Më falni, që nuk kam dhënë shumë intervista dhe nuk i kam qartësuar mendimet e mia. Por nuk është e lehtë ta bësh këtë gjë. Kam frikë. Nuk është e njëjta frikë që ndjen kur qëndron para portës gati për të goditur një penallti. Këtë herë nuk mund ta shoh të ardhmen pas vrimave të rrjetës. Më lejoni të kem frikë. Këtë herë jam unë ai që kam nevojë për ju dhe për dashurinë që më keni treguar gjithmonë. Me mbështetjen tuaj do të kem sukses dhe një faqe të re të aventurës time të re. Tani është koha që të falenderoj të gjithë shokët e skuadrës, trajnerët, drejtuesit, presidentin dhe këdo që ka punuar krah meje kësaj kohe. Është koha të falenderoj tifozët e Curva Sud, një dritë udhëzuese për të gjithë romanët dhe romanistët. Të lindja roman dhe romanist ishte privilegj. T'isha kapiteni i kësaj skuadre ishte një nder. Ju Dhe gjithmonë ju jeni jeta ime. Nuk do ju zbavis më me këmët e mia, por zemra ime do jetë gjithmonë me ju. Tani do të zbres shkallët, do futem te dhomat e zhveshjes që më mirëpritën si fëmijë e tani po largohem si burrë. Jam krenar dhe jam i lumtur që ju kam dhënë 28 vite dashuri. Ju dua të gjithëve. Toti. Se kush e dinte që Toti përveç se futbollist shumë i mirë ishte edhe shkrimtar. Për shtypin e ka shkruar gruaja. Paska qenë. A thua mund ta ketë shkruar gruaja? Po shiko kur ka të bëjë ndjesia në mes, të gjithë mund të arrijnë të shkruajnë. Mm. 28 vjet me Romën fituan vetëm një herë. Mm. Kampionatin. Megjithatë, Francesco Totti është kampion bote me Italinë. Mhm. Mm Siç shumë pak njerëz mund të thonë që janë kampion bote. Po 28 vjet në një vend. Respekte. Kthehemi pas pak. Sean Paul dhe Dua Lipa me No Lie tani. Është ora 7:30 kur të vim këtu do të kemi edhe anagramën gati. 7:34 minuta në këtë moment jeni me klubin e mëngjesit Dua Lipa Sean Paul No Lie miq të dashur mirë se keni ardhur është koha për anagramën tani a jeni gati Gati Okej okay, le ta hedhim Anagrama në klubin e mëngjesit Super duper Anagrama për sot është është një byrek Eri Oh Pra jo se E ke parasysh? Dje kishim supën. Mm, po ngaqë kisha petë. Tam. Po. Edhe thashë po bëj një byrek me këto petët. Të lumshin duart. Faleminderit. Po me çfarë e ke bërë? Kisha petë. Nuk e them se vetëm kaq është anagrama. Ah, okay. kisha petë. Kisha Petë 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Zonja, kisha petë dhe ja Ja ku e bëre, ashtu që byreku Fantastik, po? Shumë i mirë Me, me, me, me gjizë me vezë, me ç'ra fjala Po jo, pse ka të kuqe, duhet të jetë me domate, qepë domate Jo, nuk është domate, ajo është jo, e kuqja është, s'kam Nuk është e kuqja e domates S'kam një kështu lapostil bezhë, Lori, që të bëj petët dhe Ja futa me të kuqe. Ah, okay. Jo, mirë s'ka gjë. Unë thashë me qepë domate. S'paska lapostila bezhë. Domate, domate. Sa njerëz pikturojnë byrek. Më jep një ngjyrë byreku të lutem. Një ngjyrë byrek të pjekur. Jo, ke pak më të pjekur. Po merr këto 12. Shiko. Kisha petë. Kaq është anagrama K I S H A P E T E Kisha, petë. Rivendosini këto gërma, formoni një fjalë tjetër, një fjalë të vetme, nga fjalori i gjuhës shqipe, fjalë e zakonshme, kisha, petë, edhe ma ktheni mbrapsht, në 06 dhe në 27 për një... Kontroll të plot mjekësor nga spitali Amerikan. Kontroll okay. i plot mjekësor nga spitali Amerikan këtu në kryeqytet. Mm, unë do jeri si mjekësor. Mm. Oh. Gjeti Olta. Edhe unë gjeta. Mjaft Olta. Më fal. Po ndonjëherë bëhem kështu. Po Kisha petë. Okej. Hajde. Dje ehm, mora të shkruaja diçka të vogël. Mm. Me thënë të drejtën. Edhe unë isha Në lidhje me çfarë? Në lidhje me në lidhje me me ushqimin. Mhm. Mm njeri. Edhe e titullova shkrimin sa shumë sheqer e sa shumë brumë. Aha. Sepse më ka bërë përshtypje diçka. Është tek Peshku pa ujë pikë com, ju mund ta gjeni edhe te faqja ime në Facebook, kam lidhur atje, po unë nuk jam dietist. normalisht. Tam. Megjithatë mundohem që të lexoj sa më shumë të jetë e mundur edhe në lidhje me të ushqyerit. Ëh. Mm -hmm. Edhe kjo epidemia e mbipeshës që ka kapur gjithë botën dhe diabetit është tani më një fakt i cili është i pakundërshtueshëm. I pakundërshtueshëm. Ekzakt. Mm -hmm. Ka taksa mbi sheqerin në vende si Norvegjia, Danimarka, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, domethënë të gjithë vendet që janë si të thuash pararoja e e ekonomisë sot e e mm -hmm. dijes e tjerë. Pse? Sepse është shumë i dëmshëm. Edhe sheqeri i konsumuar në masë shkakton edhe tek fëmijët Edhe tek fëmijët. E vërtetë është. Diabet. Po po. Tek fëmijët, tani fëmijë me diabet. Tani është një realitet. Nuk ka ndodhur kurrë më parë. Po po ndodh për shkak të mënyrës se si njerëzit hanë. Dhe po mendoja për në Shqipëri. Mm. Çfarë mm. janë, domethënë, shkaktarët e diabetit për ta përkufizuar. Një një kanaçe. Një kanaçe pije e gazuar. Pam. Nuk dua fare të mendoj për ato lëngjet e frutave pastaj, të ashtuquajtur se është. Mhm. Po, një kanaçe që nuk është dietike, se këto që janë zero e kështu janë pa sheqer, është tjetër gjë. Por kur nuk janë, pra. kur nuk janë, supozohet që jo, por Një kanaçe ka 9 lugë e gjysëm. Jo. Njeri. Ka 35 gram sheqer në 30 në 330 mililitra. Mm. Që është një kanaçe. Po. Ka 9, po flas për lugë çaj, 9 mm -hmm. lugë e gjysmë. Shumë. Në një kanaçe. Po ta marrësh një gotë, ta mbushësh lugën 9 herë, ta hedhësh, shikosh, ajo është sasia e sheqerit që ndodhet në një kanaçe. Jo në një shishe. Është shumë, është shumë. Shumë. Ti nuk do ta mbushje kafen me 9 lugë sheqer. Ma më mendoj mua. Bëhet fjalë. Pastaj këto kafet e tjera, frappuccino me këto, këto që janë me karamel brenda, këto mm -hmm. me çino mhm. me latte çino, ku di unë ça janë këto, pastaj këto shkojnë edhe edhe 50 gram sheqer për një ashtu. A është shumë ëmbël atë? Najesh, oh, të najesh. Ai ka sheqer. Shpirti në vend, por për një javë aty. Është e tmerrshme. Oh. Sheqeri është konsideruar një helm Dhe pastaj mënyra tjetër për ta marrë është brumi. Mhm. Mm Domethënë po të konsumosh brumë. Bukë. Byrek. Ku ti tani, po, kur del nga shtëpia për shembull, e zëmë se ti do të blesh diçka. Do të blesh mëngjesin. Mhm. Çfarë të ofrohet? E kam shkruar këtu. Mund të zgjedhësh byrek me gjizë, mhm. croissant, mm -hmm. të mhm. freskët ose fabrike. Mund të zgjedhësh një tost, mund të marrësh po. sanduiç, Në shtëpi mund të bësh bukë me vezë, mund të bësh bukë me gjalp, petulla me reçel, palaçinka, drithërat që janë edhe ato me sheqer shumë shpesh. Mm -hmm. Domethënë opsionet kanë shumë karbohidrate. Nuk gjen dot një një mëngjes që të jetë po themi i i pasur me proteinë, proteinë edhe dhe i i pakët në karbohidrat. Ata njerëzit më të kujdesshëm pastaj mund të marrin jo drithëra, jo bukën kështu integrale e gjëra kështu. Mm. Por kur shkon për ta blerë diçka, Se me një kofshë pule nuk del dot rrugës. Thua që unë do ha proteinike sot ose një kremviçe të pjekur, edhe ecën dhe tund atë kështu. Po ça të ofrojnë? Po më ti më tund. Furrat e bukës shikoj, po jo, shikoj fëmijët. Shikoj të rinjtë. Byrek me gjizë. Është mëngjesi, byrek me gjizë. E kupton? Ë Pastaj nga nga dita do hash ndonjë patatinë. Po do hash një biskotë, po ulesh në kafe atje. Ja, ca marrin nga këto që janë me me mini croissant dhe me gjëra që ashtu edhe ajo. Vjen dreka, pastaj i shikoj njerëzit nëpër dyqanet e traditës shikon atje, dy pilaf i kos sot. Domethënë pilaf, pilafi është mbret. Në dyqanet e traditës, mm -hmm. ku janë këto gjëra të shtëpisë, pilafi është mbret, është mbreti. I fut dhe një picë në darkë. Oh, oh, se është no. është e mirë, është ekonomike, po është ekonomike pizza. Ashtu është vërtet. Shiko, ça ndodh. Në qoftë se ti ba, e bazon dietën tënde te sheqeri, edhe të gjithë janë kështu, domethënë vërsulemi hamë shumë sheqer në mëngjes, petulla, palaçinka për mëngjes. Pastaj pilaf në drekë. Po pikërisht se pra. nuk këshillohet që ditën ta nisësh me sheqer. Po edhe ta vazhdosh me sheqer. Se të ul komplet energjinë. Ça ndodh. Pilafi ka sheqer. Vjen po patjetër. Të gjitha kanë. Është brumë pra, në momentin që ti e konsumon pilaf, menjëherë reaksioni kimik që ndodh në stomak, pilafi bëhet sheqer. Oh. Buka bëhet sheqer, është aks, është e njëjta. Ti bukën po ta përtypësh mirë mirë, fillon të ndiesh ëmbëlsinë që mm. që të të mbajë. Në gjendra tash, që fillon bëhet më e ëmbël. Merr një çik bukë purushi. Fute në gojë, e shikon se si ajo fillon ajo zbërthehet gjithmonë në sheqer. Po jo, ça ndodh që trupi mësohet dhe kjo është energjia bazë. Është si një makinë, nëse nuk ka karburant, atëherë do të bjerë. Edhe kjo, ty e mbaron atë sheqerin që ke konsumuar në mëngjes, mm. vjen ora 11:30, ajo ka ikur çdo gjë. Se s'ka s'ka nutrient, s'ka asnjë gjë që të mbajë, është vetëm sheqer. Dhe pastaj ti ça kërkon? Më shumë sheqer. Sheqer. Prapë. Kërkon dozën tjetër sheqerit dhe shiko, vjen mbasditja. Të duhet një croissant, një gjë kështu se të ka rënë sheqeri. Si thonë njerëzit, më ra sheqeri, ku të ha më shumë sheqer? Po ky është një cikël vicioz. Dhe përfundimi është diabet. Sëmundje zemre. Ka lezet. Qe, po, Daddy Yankee, Daddy Yankee që është shëndoshur, po ta shikosh, ka veshur ca bluza shumë të gjëra. Mm. E kam pa tallje. Fonsi që është në rregull, këmishë. Ka në tjerë. Pas pak në klubin e mëngjesit. Po, si vend mesdhetar që jemi. Duhet të hani më shumë uh, zarzavate, fruta, peshk, ku ti mund nga këto gjëra po.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 Ah, okej, okay, kaq. Në klubin e mëngjesit, kështu që faleminderit ty. Të po, po, lumshin duart. Po ju lutem, ju lutem. E ke qar. E kam qar për sot. Ej, le të bëjmë një pyetje të vogël nga aktualiteti për një moment tani, shikojmë se sa të vëmendshëm keni qenë nga lajmet miq të dashur ose për lajmet. Mhm. Mm Do thoni ju uh, Do na bëjë Blendi një pyetje me politikë Ose me kështu jo, jo Do t'ju pyes se kush Ish kampion I padiskutueshëm i sportit të vet është uh, arrestuar Dje në mëngjes I dehur në timon oh. Një ish kampion i padiskutueshëm Se ky është një nga zotat Për një periudhë kohe mm -hmm. Të sportit Tani më i i rënë nga lavdia mm -hmm. Tani më i rënë edhe nga Sedilja e makinës Drejt e në një birucë Kush pra? Na shkruani emrin e tij. 0 është një burrë. Mhm. 069 20 70 222. Aha. Aha. Oje. Mirëmëngjes Eri. Mirëmëngjes Blendi. Ndërkohë ka zhvillime edhe në Shqipëri. Sigurisht. Sepse ka ndodhur një keqkuptim kam përshtypjen unë në Partinë Demokratike. Që? Po janë bërë listat pra dhe po të pakënaqurit nga listat. Mhm. Mm kanë kanë shpërthyer, si thua. Po, vërtet. Në në mosbindjen e tyre ndaj kryetarit të partisë Basha, duke kërkuar duke kërkuar largimin e tij, po. Mm -hmm. Pakënaqësia me të. Shumë pakënaqësi ka. Si po. Shumë pakënaqësi nga nga nga njerëzit e pakënaqur. Po ka edhe shumë kënaqësi nga njerëzit e kënaqur, kam përshtypjen unë. Nga ata që janë brenda listave, apo jo? Ja? Nuk e di kam parë ca statuse që Nëse tani nuk e di a është gjë e mirë apo jo që të lihesh jashtë liste. Po normalisht për, për ty po, nëse je ti ai që lihesh po, gjë e keqe është, mendoj. Këtë po them që normalisht gjë e keqe. Ja, po t'isha unë në listë, jam më për shkakun do ishte, do ishte gjë shumë e keqe. Kanë dhënë gjithçka kanë, nga fillimi deri në fund. Okej, okay, qartë kjo Altin. Altin dhe si do thoshte? Këtu ishte më i qartë. Si do thoshte një analist kanë kanë dhënë po edhe kanë marrë. Po, po, nuk diskutohet. Po, marrëdhënie është. Prandaj është marrëdhënie. Marrëdhënie është. Po. Edhe ata kanë përfituar nga PD-ja, nga statusi, nga qenia deputet, e të gjitha këto gjëra. Tani unë unë nuk dua t'i hyj asaj sepse ai është nuk është një gjykim që më përket mua, por është i brendshëm i Partisë Demokratike, po ka një gjë që të mundohesh ta heqësh kryetarin tani gjatë fushatës. Po, nuk është gjë e mirë kjo. Nuk mendoj që i shërben PD-së jo, jo. Po, ku ti mund të mund të ndodhë? Sepse ka, ka një krizë të madhe tash, nëse këta do ta luftojnë. Fare, u shkatërrua fare. Jo, nuk është, shikoj, nuk është shkatërruar akoma. Por, po do të them, nëse nëse këta do bënin luftë tani, ndërkohë që ai bën fushatë, është shumë e vështirë të bësh fushatë ndërkohë që ka luftë brenda, e duan të të heqin, domethënë është. Jo, thonë ata më mirë tani se sa në 26 qershor që deri të përvon. Ata e kanë thënë këto gjëra. Pasi të ketë marrë fund. Po është puna mos dobësohet partia deri aty sa që s'mban më fare. Unë mendoj këtë. A do ishte më e mençur për shembull që ta lënë të mbarojë dhe fushatën? Të rri partia e po themi e bashkuar deri sa të mbarojë fushata, të marri maksimumin që mund të marri, nga po jo minimumin që mund të marri. Dhe pastaj ka kohë pastaj sa kanë kohë që të po. Ku di unë, po, mendoj unë, po Ose le le të le ta le të shqyen tani. Është opsioni tjetër. Po sepse i vetmi që nuk ka folur ose që ka folur në fakt po ka thënë diçka tjetër. Ka qenë Eduard Selami gjithashtu i përjashtuar nga lista. Mm. Ky zotria që erdhi edhe nga Tam. Amerika, se mm. këta që kanë qenë në Amerikë kanë po, kokë pra. kështu si si allasoj. Po ky erdhi edhe nga Amerika. U fut në PD etj etj. Çfarë? Pse qesh me mua qesh? Po ë uh, po dua të them që Që ky ka thënë që unë e mbështes Në mbështes listën se është koha për fushatë Tani është koha, diçka e tillë, se mm -hmm. perifrazoj, nuk e kam këtu Po do të thotë, tani është koha për fushatë Edhe unë e mbështes listën Ai që në fakt ai vetë është jashtë është në njëjtin pozicion pa, me këta të tjerët si Sa mund të thonim ai edhe më keq se Erdi që andeja dhe iu premtua shumë e kështu edhe ja tani Doli jashtë Doli jashtë Iu është fut uh, Sa quhet? Bryl quhet kjo? Edhe kur bëhet kështu? Bryli po. Bryli pra. Por por por e ka mbajt veten pra. Nuk ka dashur që të të nguli thikën tani. Se s'i dihet. Ti e pra. Thuhet fjala e fundit. Ne më. Në fund, nejse. Sa u kemi shiko këtu në Shqipëri ka shumë njerëz që thon fjalën e fundit të parën. Po. Saqë edhe shprehja nuk thuhet fjala e fundit, kot e kemi ne kështu sa për e mbajmë aty të zërplur. Sa për sel. Se këtu këtu nuk kanë lënë gjë pa thën, po këtu ka një gjë që s'kan s'kan turp pastaj. Po, po, po. Edhe prandaj bie gjithë ajo poshtë. Se këtu lëpi pështy, lëpi pështy, lëpi pështy, edhe është është bër tashi thosha E lëpiva apo pështyva, se s'maj mend Ka ngatërruar radhë Të kam sharë unë ty, apo më ke sharë ti mua Edhe duket sikur ata që shanë më fort është ndoshta pak si ajo me çunat e vegjël Eri. Mm. Që kur kur krifesh me ndonjërin për shembull, në fillim të vitit të parë, tam, Edhe masi që me atë bëhesh shok më i ngushtë. Se krifesh me ndonjërin për një stol, për shembull dhe ja fut nga njëra anë e klasës te tjetra. Edhe mirë thonë ata se qenka çun trim ky. Edhe pastaj trajtohesh ndryshe. Bëhesh pjesë e grupit. Bëhesh pjesë e grupit, po. E fiton respektin e. Ndoshta ata kshu e kanë, domethënë. Të shkatrroj një herë thotë ai, të llafin e fundit për ty. Dhe pastaj ti tak fillon ta admiron atë. Si më ka bërë më bëri peshk më bëri. Nejse okay. Ëm uh, Po ka zhvillime pra. Le të shohim se çfarë çfarë do të ngjasë në në ditët në vazhdim me Partinë Demokratike. Era Istrefi Felix Snow këta s'duan t'ia dinë për zgjedhjet në Shqipëri fare, miq të dashur, kanë mendje tjetër. Duan të bëjnë muzikë, fitojnë para, Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Katy Perry bashkë me Skip Marley në uh, Chained to the Rhythm Kënga e parë, ora e dytë Lendi, Jeri, Altini e Olta edhe Lori janë të të të Anagrama për ditën e sotme është Kisha Petë Kisha Petë dhe me to bëra byrek Kisha Petë Oje, oje, oje në Shqipëri. Çfarë është? Çfarë është? Shiko, ka një gjë. Sepse ne jemi një vend. Në mënyrën se si hamë jemi shumë keq duhet. Mesdhetar, është sa dreçi. Jemi një vend që Atë nuk e di Malin. Mesdheu është është njëri ndër vendet më të mira në botë për prodhimin e ushqimeve në stinë të ndryshme mm. e dieta mesdhetare është ajo që është vlerësuar E vazhdon të vlerësohet prej shumë mm -hmm. vitesh tani më. E stërprovuar si ndër më të mirat që njeriu mund të ketë, konsumosh proteinë përmes mishit të zogjve, mishit të kuq, pa dhjam, peshkut, qingjit. Pastaj zarzavatet, po edhe qingjit pse jo? Keci tiri. Po shikon. Specat, domatet, qepët, trangujt, fasulet, bishtajat, mm -hmm. bamjet, gjitha këto lloj gjëra, bizele, ama në çdo stinë ka. Pastaj fillojmë te karrota Olta. Po. Po po. Hudhra. Preshi. Brokoli. Etj, etj. Prasi. Sa më pak të sa më pak të të përpunuara, aq më të mira janë ushqimet. Sa më mhm. pak të përpunuara, sa më afër të jenë asaj mënyrës se si janë rritur në natyrë, aq më të mira janë ushqimet. Spec, jo shije speci. Apo po, ka, nuk kanë më. Zarzavata, jo bujon. Shumë vështirë për të gjetur. Hmm? Shumë e vështirë për të gjetur ato me shije. Kto që janë mirë. E po tani. Po tani janë më të mira për shembull sesa byreku me gjizë pra. Më mirë. Po po po. Ato të dyja keqja më. Më mirë se tosti. Po. I fut një kështu fije djathi aty, nga më i liri që gjen ai atje, edhe një fije sallami nga më i liri që gjen, bën një tost. Edhe ushqen fëmijën tënd. Ndërkohë që nuk e di atij. A sallami se si është? As ti. Po nuk është puna atje. Po që nuk merr vlerat ushqyese. Shi, dua të them që nëse po t'i shikosh fëmijët, të rinjtë, këta që mbajnë një lek në xhep për të ngrënë diçka gjatë ditës, gjërat që ju ofrohen janë të gjitha me bazë brumi. Duhet të hap një dyqan pra i bie. Me gjëra bio. E di sa janë kanë filluar për shembull, jo më. Çka kemi Jeri, pse qesh? E ke shumë të mirë teorinë Altin. Jepi hap. Okay. Na i tregon fillimisht ku janë vende pra, që gjen gjëra bio e para. Në fshat deri këtu. Në Ndroq. Në Ndroq Jeri. Ka dha. Shkon në Ndroq dhe ha bio. Në Mullet. Shkon lidhesh atje jo me njerëzit edhe i merr. E ke parë se sa shumë punë kanë furrat e bukës? Po. Ke parë më shumë se si në në darkë ka nuk gjen një bukë çfarë shkon. Ka më shumë se farmaci. Po. E gjithë i shkaktuar nga konsumimi i shumë brumi, shumë sheqeri dhe në Shqipëri njerëzit edhe kur kanë pare në xhep kanë një nuk dinë të hanë. Ai mos është kaq se kemi një doktor për këtë punë, do na kurojnë. Pare në xhep, ka plot. Do bëjmë pare në xhep, shko ha një zog fshati. Nuk ka zog fshati, jo. Ha, ha picë. Po ha një zog fshati zotëri. Ha picë është më mirë. Zogu ngelet zog Altin. Kemi nevojë për picë. Po. Ej, uh, tani do të jemi nga Maroon 5, miq të dashur. Po picë me zog fshati pra. Ej. Po, edhe picë me zog fshati. Me zogj fshati. E çpona ha e tani. A dhe një picë me zogj fshati, ju lutem. Pa e do bio Jeri Pa Jeri? Pa tjetër Mirë, bëja një bio Jeri Në më në këtë Jeri nga ana tjetër Po mirë, Olta s'bëri 6, s'bëri 7. E mirë. Nesër bëjmë 7 ditë. Ideja është që ne kemi dhënë goxha ndihmë dhe nuk e di pse s'po gjendet. Kemi thënë që është një cilësi fizike e këtyre luaneshave, mm -hmm. si një mburrje që ai u bën për po. aftësitë, talentet që ato shfaqin gjithmonë në kuadër të të qenit luaneshë. Mm. Apo jo. E di mirë. Tufa e Caros është gjuetare buajsh, e përbërë prej nëntë luaneshesh, Nëntë luanesha Pip pra Buall ngrënëse po Jo Buall shqyese Me, jo, që kanë bëjnë po, po, pra, po këtu jemi është një aftësi e tyre fizike mi nështashtu Diçka që i bën ato Të rrezikshme 0-6-9-27-222 Nëse ju e gjeni se cila është fjala e përdorur në atë klip E fshirë nga Altini dhe e Hedhur në lojë nga ne Ju fitoni një orë nga mishtan tek Primi Mochis, e gjithashtu një kontroll të plotë mjekësor në Spitalin Amerikan, e gjithashtu një dhuratë nga Electronic Line. Tre dhurata. Tre dhurata. Një fjalë. Një fjalë që përshkruan luaneshat e Caros. Dëgjoni pak. Tufa e Caros është gjuetare buajsh, e përbërë prej nëntë luaneshash, Mm, mm, mm, mm. Mhm. Ndërkohë anagramin Olta e kanë gjetur? E ka gjetur Suzana dhe ka thënë shtëpiake. Bravo. E saktë. Të lumtë Suzana. 261 i mbaron numri, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Kisha Bravo. Petë, Kisha Petë. Po Blendi, nuk na vajnë sprovën vendin duke udhëtuar nga shpaku ato rruzave drejt qendrës. Shikoj që këtu pranë bllokut të ambasadave ka pak fluks trafiku drejt qendrës. Për momentin rruga e Durrësit me fluks trafiku duke udhëtuar nga Lord Byron drejt qendrës, paktën rreth rrugëllimi, sheshi Ponja është i qarkullueshëm të dy krahët e saj. Për momentin rruga e Elbasanit me trafik nga Liceu Artistik deri te ura e rrugës Elbasanit. Për momentin unaza e Sive me pak trafik të rënduar rruga Bardhyl drejt bulevardit Zhan d'Ark, unaza poshtme nuk ka probleme. Sulejman Delvina për fat mirë sot qarkullohet pa trafik. Komuna mhm. Parisit mm -hmm. deri te kryqëzimi i 21 Dhjetorit është pothuajse e qarkullueshme në dy krahët e saj. Super, faleminderit Eldi. Faleminderit ju. Pafshim. Eldi Merolli miq të dashur i cili na informon mbi situatën e trafikut çdo mëngjes këtu në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm po shkoj te një ngjarje në Kaliforni. Mhm. Mm është ndërtuar atje një park i ri ujërash. 43 milion dollar ka kushtuar. Uh. Park për për të rrëshitur me këto nga këto me pishina me water slides, siç quhen ato, water parks gjithashtu. Mm -hmm. Aqua park, u thon sa. Edhe ishte dita e hapjes këtë të shtunë okay. Në Dublin të Kalifornisë Është një vend atje Ku e kanë ndërtuar Dhe njëra nga këto rrëshqitëset mm -hmm. Ka provuar e pasigurt Kur një djalë i vogël Vinte nga një lartësi shumë e madhe Edhe ka dalë Shikoje pak se kam Ka dalë anësh. Ka dalë anësh, po. Kam një video të kësaj, siç e tregon atje, po fatmirësisht ka dalë në fund kur ajo vjen edhe si thua bëhet horizontale, jo në pjesën që është mm. pothuajse vertikale. Mm -hmm. Se po të kishte dalë kur ishte akoma lart, do kishte qenë një rënie shumë e madhe. Megjithatë, shikoje pak. Ëm um, vjen fëmija dhe në momentin që vjen atje, Po po të kishte rënë që nga ajo lartësia atje. Do të kishte qenë shumë shumë e mm, rrezikshme. Po. Po. Ka rënë kur ka dalë nga si të thuash nga shinat, në momentin që ajo vjen edhe mbyllet atje. Megjithatë një është vetëm 10 vjeç është një trup i lehtë. Por nuk duhet që të dilte që. Po normalisht. Ajo. S'e ka gjetur asgjë, vetëm ka qenë pak i tronditur, se ka goditur betonin atje, po prindërit kanë refuzuar edhe që ta ta çojnë në, në spital, nuk ka pasur nevojë. Ja ka dalë vetëm është habitur. S'ka marrë vesh se çka ka ndodhur ashtu. Ka qenë shpejtësi e madhe kështu. Po. Merr. Po imagjino se janë 43 milion investime në po, po, parkun. S'e kanë llogaritë mirë. Duhet të ishte.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 kritikës së restoranteve dhe janë ca gra dhe burra, zakonisht të veshur me mister që shkojnë nëpër restorante të ndryshme, që bëjnë të dridhen shefat sepse ata gjykojnë mbi cilësinë e shërbimit, ushqimit dhe gjithçka. Dhe kjo mund të ta bëjë ose të ta çbëjë një mhm. restorant. Mm -hmm. Ne nuk jemi këtu në Shqipëri, jemi në hapat e para, po Ingrid Xhaja E të shtyu te ky blog e çfarë forme po merr tani? Po, në fakt ka një ndryshim të madh midis asaj që nisi dhe asaj që po transformohet pak nga pak. Mm -hmm. Unë e nisa blogun në fakt e kam nisur shumë përpara me një emër tjetër, Sweet and Sour Albania quhej në 2012-ën. Pra, goxha më tepër mm -hmm. vite se sa kaq dhe e nisa pikërisht me qëllimin për të bërë një farë kritike, Po gjithmonë kritikë në sensin për përmirësim, jo kritikë për të marrë dhe për të sharë tani, nuk është kjo po. çështje, po. Ë dhe e, e para ishte kjo dhe e dyta, ë qëllimi ishte edhe të informoja pak. Mm. Ë në 2012-ën, ë niveli i tregut edhe i shërbimit ishte akoma më keq se tani. Gjërat çuditërisht tek ne evoluojnë shpejt për shkak ndoshta edhe të konkurrencës së lartë. Dhe në atë kohë Kishte gjëra që ishin shumë bazike, që unë për shkak të impenjimit tim në atë kohë vetë me një bar me po. restoracionin, i dija shumë mirë për shkak edhe të trajnimeve gjërave të ndryshme. Po, dhe niste nga praktikiteti. Po, po, si duhet të jetë kjo? Për shembull, mm. shkrimet e para fare që kam bërë për kafen e mirë, për cappuccino-n e mirë, mm. domethënë si duhet të jetë një kafe, si duhet të jetë një cappuccino. Ë dhe kjo jo për të thënë që hajde hapim një libër edhe edhe transformojmë po. apo marrim atë kontent nga një libër dhe e vendosim në blog. Por ideja për të shijuar uh, më shumë klientët, mm -hmm. për të qenë një eksperiencë më e mirë për të gjithë ne. Po edhe për atë që e ofron dhe për atë që e marr. Ka një gjë Ingrid që uh, për këtë temë njerëzit flasin dhe flasin shumë, po jo në po. mënyrë të organizuar, e jo në një blog. Exact. Po nëpër tavolina, nëpër makina, duke u thënë kështu. Po, mm. Do vi vera tani. Kjo ka qenë me më kujtoi për kafen, ti thua si është një kafe mirë, po më kujton uh, anekdotën me atë që i thotë uh, thotë unë ta kërkova shkurtër, thotë po pi gjysmën. E ke mësuar. Kështu që, kështu që janë janë këto uh, tek shërbimi, tek pra këto gjëra ty të bezdisin dhe doje që t'i shkruaje. Pikërisht, mm. dhe uh, nuk vinin uh, thjesht si një bezdisje si një klient, po vinin edhe uh, nga një perspektivë tjetër, si të thuash po. nga një njohje. Dhe nisa pak nga pak të bëj këto shkrimet tek uh, Sweet and Sour. Hapa një domain atë kohë ishte blogspot, uh, platformat, mm. mediat sociale, gjërat ishin shumë shumë më ndryshe dhe për të thënë të drejtën uh, edhe shkrimet, ndoshta edhe rrugëtimi im si si shkruajt uh, apo si uh, food writer, mm. si autore për ushqimin, sigurisht ishte edhe fillimi mm. dhe ndoshta dhe unë isha shumë uh, kisha ngërçet e mia si thua. Tani mund të lexosh shumë gjëra. Edhe para 5 vjetëve, e thua se sa gjëra ke bërë gabim, po. se unë e thoja kur lexoj gjëra të tjera. Pikërisht. Ë ishin shumë të gjata, mm. shpesh shumë teknike dhe siç e thashë, edhe mediat sociale dhe të gjitha gjërat ishin në një tjetër nivel komplet mm-hmm. dhe dhe perceptimi. Kisha lexues, po statistikat ishin sigurisht shumë të vogla, shumë mm. krahasim me atë që kam tani. Ngeli pak në hije për për një kohë goxha të gjatë, ndoshta edhe prej shkëputjes sime, po edhe për disa gjëra të tjera. Dhe vendosa që tani ishte momenti. Ë uh, Se është edhe kjo koincidenca, edhe media, jemi kaq të bombarduar tashmë me ushqime për kulinarinë, mm -hmm. uh, me me master chefa, me gjëra të tilla. Gone bananas. Gone bananas. Kështu që, uh, kështu që vendosa thashë do ta risjell, do ta risjell komplet ndryshe, mora një platformë të re në, në nga pikëpamja edhe teknike mhm. teknologjike më të mirë, më të avancuar, zgjodha një emër që të ishte i thjeshtë, i kuptueshëm, me një, uh, si thua, me një sens që lidhej me me kontekstin. Po, patjetër, patjetër. Ti e kishe këtë, pra, e e lidhe me shijen e me të ngrënit qysh në fillim me po, Sweet and po, Sour. Po. E thartë edhe e ëmbël po. Po tani është një titull i keq në fakt. Tani tani me tani shikoj për shembull disa nga shkrimet, e di njëra që ishte për për restorantin uh, Çokolatini Italian, atë që bëri bujë. Uh, tani shikoj një për shembull që ke shkruar për uh, vajin, gjalpin dhe vajin e palmës. Po. Mhm. Çfarë, çfarë, se kjo është temë që njerëzit akoma duan ta dinë. Çfarë ke thënë ti me pak fjalë në këtë? Uh, ajo që kam thënë unë është që ka shumë hapësira. E para ka hapësira në uh, kronikën mm -hmm. e paraqitur nga Fiksi dhe uh, siç do dalin shumë shpejt. Ose do të thuash zbrazëti, mangësi. Po, mangësi. Mm -hmm. Uh, Cungë ti, gjithashtu. uh, jo, unë thjesht e pashë dhe unë jam një klient apo një, uh, një publik i kultivuar me këto terminologji dhe me këto gjëra. Dhe për mua kishte disa gjëra që nuk qëndronin. Prandaj mendova, uh, e para, në kronikë, ndoshta ata i kanë bërë testet, por në kronikë nuk e shfaqnin, kishte një provë fizike, jo një provë kimike. Prova fizike nxjerr vetëm përqindjen e yndyrës së gjalpit. Që do të thotë, uh, përqindja e yndyrës Uh, mund të mos reflektojë me etiketën, këtu kemi një problem, mm. po nuk është detyrimisht vaj palmës. Mm. Problemi i dytë është vaj palmës. Tani, ose ata kanë dashur thjesht të bëjnë bashkë dy problematika dhe t'i vënë në një dhe të tmerrojnë njerëzit, po këtu qëndron problemi. T'i tmerrojnë njerëzit? Po. Ky është rasti. Domethënë, uh, duhet të ketë herë pas herë edhe oponenca. Kemi kemi njerëz ballazi. Unë po them që hani merrni jo. me lugë dhe hani vajin e palmës, sigurisht. Kam kemi jo. pesë ditë që sa më gjallë thon. Sigurisht të shkret. Po jo, jo normale. Ke filluar vajin e palmës. Jo, po atë them edhe unë në shkrim. Vajin e palmës kemi kohë boll që po e hamë, sepse është në të gjithë industrinë ushqimore mm. në sidomos në të ëmblat sepse mban konsistencën e mirë. Plus nuk ka kosto të lirë, po. nuk ka shije, nuk ka alternime. Ka kaq shumë gjëra për të ditur rreth kësaj. Plus pastaj në në kohën që jetojmë, ne nuk mund të flasim uh, as për bio, sidomos në Shqipëri, për arsye të tjera do do vi. Unë do vi pastaj te kjo. Do vi do do bëj një shkrim edhe për këtë me siguri. Ë, uh, pastaj në kohën ku jetojmë thashë, ka kaq shumë uh, misinformacion. Domethënë mm. ti merr një informacion pas 5 po muajsh deri ka një nevojë, ka një nevojë për të bërë skupe, për të bërë uh, Sigurisht, e kuptoj këtë gjë, po jo në kurriz uh, të të qytetarëve për t'i panikuar dhe për t'i tmerruar. Jo, patjetër, patjetër. Domethënë Duhej bërë sqarimi që vaji i palmës është ngrënë dhe e hamë vazhdimisht. T'u krijua përshtypje sikur ishte helm pothuajse për çfarë. Jo, e kam shkruar, domethënë ne e kemi gjatë gjithë kohës prezent. Por problemi ishte që nëse është aty duhet të jetë në etiketë. Kjo është pastaj ana tjetër. Patjetër, prandaj thashë janë dy çështje të ndryshme që duheshin po, të ndërtuar. Si duket përgjigjja e njerëzve, atyre që lexojnë tek tek bon vivant, a ka a ka nevojë, a ka tërheqje, a i po. intereson njerëzit të dinë më shumë se Shiko, ka një gjë, uh, Ingrid, do ta them unë që mos kesh nevojë ta thuash ti. Ëm, uh, se më ha, më ndodh vazhdimisht. Këto janë tema të bukura. E janë tema shumë të mira dhe mm. sigurisht janë me interes. Po ka një reagim nga njerëzit, për shembull që tha, "Ama ne s'kena buk me ongër, këta flasin tash." Po, ky është reagimi. Që e bën gjithmonë. Nëse flasim për Brexitin, thonë, "Ama njerëzit s'kan buk me ongër, ju flisni për Brexitin." Qoftë ne flasim për hedhjen nga parashuta kështu, ama njerëzit s'kanë bukë me hongër. Domethënë kjo është është është e mm. përgjithshme, po nuk mundet tash të flasim vetëm për se s'kemi bukë, hajde të ulemi dhe të qajmë, domethënë as mos shkojmë as mos flasim as mos. Asgjë, asgjë. Asgjë. Kjo ky mentalitet të them të drejtën Blendi dhe mua më mërzit shumë. Ë uh, është thjesht diçka tipike dhe kjo është tipike e atyre që nuk duan të bëjnë asnjë gjë tjetër dhe hajde vajtojmë. Po. Ë uh, tani fakti se madje e lezetshmja që pikërisht në një nga shkrimet e mia, në një nga shkrimet për trenin, që mm. ishte një event shumë i bukur i organizuar që unë shkrimin e kam bërë me një frymë, e kam bërë uh, me kështu tamam si burim i një pasioni, mm -hmm. si një mhm. ndjesi shumë të mirë. Treni i jazzit drejt Ka qenë një një tmerr me komente, po diku tjetër. Mm -hmm. e, se dua dua të diferencoj tek faqja ime, Uh, nuk e di, a fshihen ata që haters të mbrapa. Por, vërtet, jo, komentet janë të jashtëzakonshme. Ka kritik, ka Ingrid, nuk jemi dakord me këtë aspekt Qartë. që ti trajton. Është fantastike, domethënë ndërveprimi i i personave që janë mbledhur rreth, uh, që janë lexuesit e e, e përhershëm mm. dhe që unë i shikoj sepse janë gjithmonë të njëjtët që e ndjekin uh, që edhe bëjnë komente çdo mm. herë që unë postoj, edhe në Instagram, edhe në në Facebook, Është i jashtëzakonshëm, më pëlqen tej mase edhe mënyra se si adresohen dhe mënyra se si ë uh, se si qasen apo mënyra se si i mendojnë gjërat. Ka një ka një gjë tjetër që. Dhe pastaj është, më fal, mm -hmm. dhe pastaj është pjesa tjetër e uh, njerëzve që mendojnë kështu, që thonë uh, ju s'jeni në terezi, bëni po. si si Great Gatsby, po. Po. Kur uh, neve sigurisht nuk kemi, ju duhet të ngriheni në në shesh. Po, Okej. Okay. Njerëzit kanë për bukë. Po, njerëzit kanë për bukë. Po shkoj. Ju flisni për restorante. Po. E di, po, mund të jetë paradoks, po ndoshta ndoshta kjo do na bëjë të gjithëve pak më mirë. Ja, unë mendoj që jemi në rregull, po ëm um, po nga ana e restoranteve vet. Se kjo është një që që është është kulturë e re në Shqipëri. Mm -hmm. Mbaj mend një dokumentar që pa, pashë për uh, dikur për uh, si quhet për për dy kritikët e, e famshëm domethënë ë uh, Siskel dhe Ebert në në Chicago Tribune oh, dhe po, në, po, po, po, po. në Chicago Sun Times, domethënë dy kritikët e filmit. Ata thoshin, po. në fillim na injoronin. Ia kishte fjalën për studiot e po. filmit. Pastaj na patën frikë, pastaj na luftonin. Ë uh, sepse sepse uh, kjo funksionon kështu. Ti krijon një marrëdhënie me publikun, duke qenë e ndershme, duke qenë e drejtë, duke qenë pozitive, duke qenë kjo marrëdhënie forcohet dhe të jep ty autoritet dhe pushtet. Edhe pastaj ti ke një autoritet dhe pushtet i cili mund të ndikojë biznesin e dikujt dhe ti thua prit se ky e bën shumë keq atë. Dhe njerëzit thonë nuk nuk do të shkoj tek ai sepse ai nuk e bën mirë. Apo s'është higjienik, apo ku di unë se çfarë mund të jetë, domethënë këto gjëra. Njerëzit mërziten shumë në Shqipëri. Për këto, nuk mbajmë dot kritikën. Absolutisht nuk e mbajmë fare. Domethënë, është kjo pjesa tjetër, pra se publiku e vlerëson, po pikërisht. Ë, uh, unë e kam kuptuar tashmë që kam zgjedhur uh, rrugën e vështirë. Por ë uh, e para mendoj që jam absolutisht personi për ta bërë këtë gjë sepse kam parë të dy anët e medaljes. Pra, uh, duke qenë shumë për shumë kohë e përfshirë në industrinë uh, e shërbimit, nga pikëpamja edhe e ofruesit të shërbimit, mm -hmm. jo mhm. vetëm nga pikëpamja e klientit, mendoj që jam personi më i duhur uh, për ta balancuar këtë gjë. Shkrimet e mia përpiqem gjithmonë që të jenë shumë të balancuara, të mbajnë të dyja krahët. Po ti i di edhe problemet që kanë restorantet. Absolutisht, prandaj. Të furnizimit të të, të furnizimit, problemet fiskale, mm -hmm. vështirësitë në organizim, në staf, i di të gjitha. i kam i kam kaluar në kurriz dhe në një mënyrë shumë primitive dhe kështu learn by trying. Mm -hmm. Të përse pak nga pak duke i mësuar vetë. Dhe uh, për aq kohë sa di këtë pjesë, plus kam investuar shumë tek vetja për pjesën e me lexim, me me trajnime, kam shpenzuar mm. edhe para për për ta bërë këtë gjë. Mendoj që mund të paraqes, si thua, diçka më të balancuar. Unë nuk shkoj dhe vjell vrer mbi mbi një restorant, dhe me shkelqur njërën tjetrën. Përveç faktit që ndonjëherë vërtet më paraqiten disa raste. Shumë çuditshme, nuk e di çfarë më ndodh, domethënë kam filluar të bëhem magnet. Na thuaj shpejt pa përmendur emrin ndonjë rast të çuditshëm. Kam filluar gjithkohës Blendi të kem raste të çuditshme, nuk e di çfarë po ndodh. Dhe nuk më njohin ende, tashi mm. ndoshta do më njohin sa më tepër. Po, po. Kjo ndoshta kishte gati. Ishte ndoshta kishte gati. Do të vij me maskë. Maskë veneciane. Po, ej, shiko, ëm Por uh, do të tregoj edhe një gjë për këtë punën e maskimit pastaj. Ëm, uh, por reagimi uh, si fillim është i keq. Reagimi është i tmerrshëm. Domethënë, ë uh, Me Çokolatinin pikërisht kjo ishte. Unë jo, jo vetëm që nuk i kisha bërë kritikë, por i kisha lavdruar, i kisha postuar një fotografi. I kisha thënë që kjo është uh, ajo si thua është ëmbëlsira më e mirë për të ngrënë mm. aty mos hani waffles dhe gjëra të tjera. Mm. Dhe ata më bëjnë bllok. E po mirë. Okej. Okay. Dakord. Bllok edhe te dera apo jo, bllok virtual. Po e lija vetë të priste edhe te dera bllok. Por kjo më kishte ndodhur menjëherë pas një vizite Plotësisht të çuditshme te Çokolatini. Ku kisha porositur një gjë, edhe ajo gjëja më kishte ardhur tjetër. Në menu mm. ishte e shkruar uh, me përbërës të tjerë, kur më erdhi pjata ishte me përbërës të tjerë. Uh, një makaron e servitur me një pirun ëmbëlsire, që ishte një kinezëri për ta ngrënë. Pra, një sërë gjërash me atë stafin që janë gjithmonë kështu të çorientuar, vijnë rrotull, mm. nuk e dinë se ç'bëjnë. Dhe uh, thashë tani boll. Tani s'mbaj më. Tani boll. Dhe fillova, jo, një pyetje retorike bën njeriu. nuk nuk mund të jenë të shumtë në një mm. blog si imi, se është pak më specifik, më teknik, pra nuk është më, është e rëndësishme sepse sepse kjo është e rëndësishme si si gjë. Edhe këtu luhet ekonomi edhe. Pikërisht. Pra, unë krijoj një kontent që është shumë ekskluziv, është mjafton të shikosh faqen e Instagramit, e dallon që nuk janë foto të marra andej mm. këtej, por janë uh, është material i përgatitur vetë me shumë kujdes edhe me shumë mund. Dhe uh, ti e shikon që unë jam një faqe dhe ti më bën bllok, pyetja normale që lind është nëse ti tenton t'i bësh bllok një uh, food blog që nuk po të thotë asgjë të keqe, mm. por uh, filluan klientët në fakt të ankoheshin. Atëherë çfarë pret që kur të të vij te dera të më zësh me me dru? Dhe po, varet. Mund të ndodhë, po, sigurisht, edhe mund të ndodhë. Çokoladë të zezë. Dhe fil, sigurisht filloi oponenca e jashtëzakonshme pastaj. Ë uh, me sjellje pasive agresive, se pjesa e parë është e lezetshme se si reagojnë herën e parë. Dhe pjesa e dytë është kur lexojnë shkrimin se si man, se si uh, mitigate apo se si mm. merren me mm -hmm. uh, me mm. çështjen, mm. domethënë se si se kjo gjëja që ushqimi mund të jetë i mirë, mund të jetë, unë shoh për shembull kamarierë nëpër Shqipëri, që vijnë vërtet kot. Domethënë, ai nuk merr pjatë, e ka një tavolinë që është e zbrazët janë ngritur kanë ikur njerëzit, ai tashi vjen sjell bukën te një tavolinë tjetër, pastaj shkon prap në kuzhinë, nuk prek asgjë me dorë. Domethënë vjen e bën rrugë bosh, siç i quajmë. Pikërisht, rrugë bosh. Unë kam punuar vetë në restorant dikur si student dhe e di që rrugë bosh nuk bëheshin. Ose një gjë tjetër që që mua më më acaron shumë është Të vajturit ta zëmë se drekojmë bashkë Dhe ti porosit sallatë dhe unë mish Ty sallata të vjen përnjëherë Sepse është e gatshme Kurse mishi im do vijë mbasi ti të kesh ngrënë sallatën uh, Kështu që ha ti dhe unë shikoj ty duke ngrënë Pastaj ha unë dhe ti më shikon mua duke ngrënë Dhe koncepti i të drekuarit bashkë Shkon ikën bie poshtë tavolinës Dhe, dhe, dhe po ta pyesësh kamarierin se çfarë ishte gabim Dhe s'është faji i tij në fakt Se ajo nis në kuzhinë që ato gjëra duhen Bërë që të serviren të dyja. Ne ne servirnim në restorant edhe 140 veta bashkë. Jo më dy venda po në një kohë. Po pra, ë uh, kurse ai ta pyesësh cili ishte gabimi, thonë jo, asnjë gabim, gjithçka ishte perfekt. Edhe A, ja këtu vijmë tek një pjesë prandaj them që unë mendoj dhe përpiqem absolutisht që blogu të jetë i balancuar sepse ka gjithmonë një anë tjetër medalje. Është shumë kollaj të thua se kjo s'ishte mirë mirë, por nga ana tjetër di një vështirësi që kam tentuar e kam hasur vetë mm. dhe ndërkohë e shikoj dhe tek të gjithë miqtë që kanë uh, restorante, biznese që janë të përfshirë në një mënyrë apo në tjetrën, është mungesa e jashtëzakonshme e uh, e sh e personave të predispozuar për t'u trajnuar mm. dhe për ta parë këtë si një karrierë afatgjatë. Dhe për shkak se uh, si duket aspiratat në një moment caktuar uh, nuk përputhen me mm. me linjën që ata ndërmarrin momentalisht, pra të jenë kamarierë në një moment, atëherë nuk investojnë absolutisht dhe nuk investojnë dhe nuk përpiqen dhe nuk i intereson. Dhe nga ana tjetër, tani duhet kemi parasysh, kemi një bum të jashtëzakonshëm restorantesh dhe baresh. Ëh, uh, okay, klientët janë, se me sa duket janë. Ëh, uh, konkurenca është, ku do dalë stafi? Ku do trajnohet mm. stafi? Mm. Stafi qarkullon nga një vend në tjetrin. Tek, uh, Unë kam uh, kam pasur të bëj me stafe që nuk i dinin përbërësit në menunë time se menuja është shumë uh, avangard. Hospitality Academy. Pikërisht, pikërisht. Ë uh, duhet ka ardhur momenti edhe për t'u për t'u trajnuar. Po shikoj, një gabim që bëjnë këta se po dëgjoja një kronikë para dhe jemi tani duhet ta mbyllim vërtet. Por uh, Dëgjoja një kronikë para ca kohësh, tani në Durrës kërkojnë shumë edhe zona po, e plazhit. Sigurisht. Oferta ishte 150000 lekë të vjetra. Tani për 150000 lekë të vjetra punosh 8 orë, 30 ditë në muaj ose 27 ditë në muaj. Ja, 150000 lekë të vjetra. Ka një gap sepse para ai punëdhënësi mendon se kamerieri 150 do ketë bazën dhe do bëj një ton me lek uh, po. me bakshishe dhe nga ana tjetër mendon që puna e tij është aq e kualifikuar sa për t'u paguar në atë po. nivel dhe për aq kohë sa kemi këtë ngërç nga ana tjetër ai nuk ka asnjë lloj incentivi për ta vazhduar për aq kohë sa kemi këtë ngërç kemi verën tjetër janë kamerier po, komplet të rinj dhe, dhe ndërkohë gjatë gjithë verës neve frustrohemi mirë mirë mirë mirë Vijmë, flasim me njëri-tjetrin, mërzitemi, vendosim që nuk do shkojmë në një vend apo në tjetrin dhe pastaj rikthehemi prapë. Do të kemi këtu në studio për të tjera biseda si këto. Faleminderit Ingrid Xhaja. Faleminderit juve. Bon Vivant quhet uh, blogu më i dashur bonvivant.al është adresa. Ju mund të gjeni atje shkrime në lidhje me restorantet, shërbimin e restoranteve, ushqimet e ndryshme, uh, të gjitha në një vend. Faleminderit Ingrid. Faleminderit juve. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit me më shumë. Tani një ndërprerje shumë e shkurtër. Tingëllon njësoj Njëlloj, fix, copy paste Girls talk boys and the girls talk boys Nuk është njësoj si ajo Cake by the ocean Pothuajse e njëjta gjë Do tonom dom bom Mirëmëngjesi të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora e tretë miq të dashur e programit tonë Si çdo ditë tjetër I kushtohet Radios Club FM dhe ekranit të Club TV. Faleminderit Jeri. Jeri uh, bie në bie në dialekt në orën e tretë. E vërtetë është. Shkon në fis, si quhet. Jeri, çfarë ishin këto? Gjërat interesante që po më thoshe se Këto vi, si ajo me me me beben, ke dëgjuar Altin sa sa muajsh ke ecur ti Altin? Un që 4 muajsh. Që 4 muajsh, shumë mirë. Un kam ecur 2 muajsh, po pastaj mendova, ba, fillo, jo, fillova vrapin, në muajin e tretë fillova vrapin. Të e së 18 vjeç. Wow, Jeri, bravo. Ndërkohë, një vajzë e vogël që sapo ka ardhur në jetë ka bërë përpjekjen e saj të parë për të ecur. Ngadalë ngadalë, ah, mm. presim uh, presim internetin. Tregoje ngadalë që jo, ka ndodhur historia në Brazil. Ishte shtatzën kjo gruaja. Tani kjo. Pas Në fillim bën dashuri. Lindur the. Jo nga fillimi. Në fillim gjeti një të dashur. Baby, fëmia kujt i ngjan më shumë mamit apo babit? Nga kishte po, ngjan? Në video fëmia duket vetëm nga pas Blendi, nuk i japin fytyrën. Po, po, po. Okej, kujt i ngjan nga pas? Nga pas si duket? E rumbullakosur si mami? Mami nuk duket hiç meqë ra fjala, kështu që nuk kam nga ta di këtë pjesë. Po çfarë duket? Se është infermieria që po e mban dhe sa ka ardhur. Po lëre se e gjeta. Mm. Më në fund e gjeta, o zot. As emrin nuk i kanë vendosur akoma. Një sekondë tash. Pra, pra kjo sapo jemi në jemi në maternitet. Momenti i parë, po, po. Momenti i parë. Sa lindur? Sa ka lindur? E mban në dorë ajo dhe kjo fillon hedh këmbët mër ti. Ka mundësi mër ti tash, është montazh. Si thotë? Montazh. Si ka mundësi? E pa mundur. Janë habitur edhe infermierët dhe prandaj e kanë xhiruar. Ajo do të ulet në lall. Tani, mendoj se ishte këtu thotë ajo, ishte që këtu dhe ka vajtur atje. Pam. Shumë mirë. Tash jot këtu ne. Harrova që po. E po mirë, ai Ronaldo jot, me thënë drejtën, mirë ishte derisa u bë petull. E pse u bë. Si u bë petull ai? Qofte. Po që tash që është, pa ai duhet të hante se kishte sheqeri e shkatërroi sheqeri. Ligamentet e gjurit, po mos ishte një çik mbi peshë, krijonte probleme. Që kur ishte ashtu dhe që atëre pastaj po ka ngel. Duhet të hante më shumë për ligamentet. Duhet ishte mbi peshë pak. Pse? Sepse e pengonte ligamentin që kishte. Ku ishte më rëndë ishte më mirë. Jo për peshë, po kam përshtypjen për çështje mm, çështje balance. Kush e di ç'ka pasur? Po. Nëse pak e komplikuar, por po. Igor Ronaldo jot. E kishim harruar fare, e ky është më i bukur me thënë drejtën ky i tanishmi. Me flokë me të gjitha kështu. Po tha ai, po them, vetëm që u bë qofte. Ose snash bra. Sheqeri, ai nuk e di fare. Po kanë këta latinoamerikanët, mbasi lejnë futbollin këta, fillojnë Kështu. Qoftëzohen. Po, mos e ke pa Maradona si bën po. Maradona. E thën kaq vite thën na hangri shpirtin i filli që ka to këtu. Bolla luta. Lut 10 vjet kam lut. Nejse. Mirë, ehm um, Olta. Po. Një fitues e javësh apo? Nuk kam. Nuk ke fitues fare? No. Sa po ti kështu? Sa mijë vende pune do të hap LSI-ja? Po, kjo është. Prapë? Sa qindra mijë po, po ndihmoj pak. Meqë bëhet fjalë për qindra mijë po, sa fiks ma jepni vende pune do hap LSI-ja? Këto do i hapim vetëm ne kanë thënë po, po. ata. Pa llogaritur se do hapin partitë e po. tjera. Mhm. Pa llogaritur thotë se çfarë do bëjmë me Edi Ramën kur t'i lëvizim timonin. Do të lëvizim me timon, se Edi Rama thotë nuk dua njeri në prehër. Në një rëzishtë më jam më është lodh, domos pjesa e prehrit më është bërë, tha Te lefë Nuk më bajmë më E e kupton? Uh, se këtë thot vazhdimisht nuk dua njeri në prehër E thot vërtet Po më? Ja këtë që është lodh pjesa e prehrit E, jo, pasi Te them unë po, në në kuptohet ta, derisa s'do në prehër Po të donte do thoshte më vini një njeri në prehër Po ja do të fusësh marshin, do të sikletosesh, se si shtë Po, sa i futet marshi aty apo se Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit Në Club FM 104 Se nuk do donim dhe ata Apo jo.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 All right. Ora tani 9:18 minuta. Mirëmëngjesi të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Edhe në ekranin oh, e Club TV. Faleminderit, shpresoja që do ta thoshe. Dhe ti e the E, sa u bëjmë të shesë, lam nam Kujtu, ku i Mos na dëgjon Ardit Gjebrea Edhe qan Edhe qan për këngën E ti um, Do i pëlqejë shumë Atëher A mund të bëjmë një quiz me seri tani në klubin e mëngjesit, apo? Si duash Jo Pjau Atëher, pyetja numër një Për ju, miq të dashur Kam marrë pyetje nga ajo që quhet kategoria njohuri e përgjithshme Kam marrë tre kuice, i kam përzier në një, i kam shkartisur mirë e mirë dhe mm. kanë dalë pyetje nga më të ndryshmet, domethënë futja okay. kot. Pyetja okay. numër një. Jose Mourinho ka lindur në këtë vend. Jose Mourinho. 069 20 70 222 Pyetja për ju është ku ka lindur Jose Mourinho? Mhm. Dakord? Dakord. Dakord. 0692070222 0692070222 për ata që e dinë. Ndërkohë Olta kishim bërë një pyetje ne. Mm -hmm. Nga aktualiteti dhe thamë se partia uh, Lëvizja Socialiste për Integrim, LSI, LSI ka ka deklaruar se do të hap 170000 vende pune. Le ta dëgjojmë. Në fakt në total ne kemi premtuar 170000 vende pune, nga ku 100000 vende pune do t'i dedikohen vetëm të rinjve. E bëjmë këtë me bindje të plotë, sepse duke qenë se shtylla kryesore e Lëvizjes Socialiste për Integrim janë të rinjtë, dhe mendoj që të rinjtë patjetër duhet t'i ofrojmë një mundësi mm. punësimi këtu në vendin e tyre që të mos largohen nga vendi i tyre, mm. sepse kemi parë dhe gjatë Po vendet që vendet janë vetëm për të rinjtë, shumë mirë. Domethënë ka, okay, janë 170000 vende, kështu që ka shumë, ka se ke 70000 vende i ke për të vjetrit. Po pra. Që mund të fusësh 70000 të vjetër në në punë. Po themi ndërkohë, megjithatë, megjithatë, se zonja zonja eh, Klajda Gjosha që dëgjuat në këtë klip është edhe ministre e integrimit gjithashtu. Ka një gjë që quhet ageism. ageism që bashkohet me fjala age, që do thotë që nuk mund të diskriminosh në bazë të moshës. Që ndodh rëndom në Shqipëri, sepse në Shqipëri domethënë duhet të jesh pjeshkë që të marrësh vendin e punës ose trangull në rastin e ku diun tani, por dua të them se jo e kam pa tallje, e kam pa tallje nëse ti je mbi 40 vjeç në Shqipëri nuk të hedh njeri sekrecionet e e hundës dhe të këtyre. Po, po. Kjo është e vërtetë, po. po Qurrat, po. si quhen ndryshe. Nuk t'i hedhin dhe është është e vështirë për për një njeri që është 50 vjeç për shembull që ka aq shumë dije, aq shumë energji. Po, ka mbaruar fare. Atij s'i hedhin e s'i hedhin. Po. Nuk e di, sikur i marrin vetëm për për një gjë, e kupton? Edhe i duan domethënë kështu. Shumë të rinj. Po, është gjë, është gjë mirë edhe. Ah, Kanë energji. Po më më janë. Kanë energji. Jo, po gjithmonë thuhet duhet eksperiencë. Një i ri nuk mund ta ketë eksperiencën, duke bashkëpunuar të gjithë bashkë. Mund të bëni. Nëse të ndar 100 mijë për të rinj, edhe shikohesh atje për shembull. Shikon te dera, kjo Hape gojën, kjo është shifra më duket. Ku hyn timi? Ku hyn? Nuk e besonte se po i dridhej zëri. Dhe këtë të gjithë e dimë, duhet të jemi koshient për këtë. Është është është filozofia e LSI-s. LSI na dha deputeten, çfarë deputet ishte? 18 vjeçare? Tam. 16 sa ishte ajo? Është 18 ishte bërë besoj. Po. Sa ishte më lorë se ti? Nuk e di, sado që vishte si grua ajo prap prap e vogël. Ai vishte e vishte si nëna ajo, kështu që të që ta ta plotson atë, po ishte shumë e re. Edhe është akoma shumë e re. Nuk e di s'e ka moshën tash për të hyrë në disko, po në parlament ka hyrë. Edhe tani ka më shumë në në listat e LSI-s ke e ke plot me 20 vjeçarë. Edhe me me kështu domethënë me me njerëz që po, po. Me thënë të drejtën, s'kanë përvojë. Kjo është pak problem për shembull njerëz që s'kanë krijuar familje, njerëz që s'kanë pasur fëmijë, njerëz që ndoshta janë akoma të virgjër, edhe kanë atë nevojën edhe të të shkojnë diku. Po. Dhe këta njerëz që s'kanë përvoja jetësore, Është pak vështirë të marrin vendime të qenësishme. E them, e them, jo si si një plak i mundshëm, po me thënë drejtën, gjërat që mendoja unë kur isha 20 vjeç, me gjërat që mendoj tani që jam 38 vjeç, janë shumë të ndryshme. Le të themi që jam jam pjekur nga ai. Unë nuk e kam fare tek. Le ta kalojnë, ta kalojnë, ta kalojnë Nëpër disko, fazën e tyre Nëpër plazhe dhe nëpër aktivitete rinore Jo në parlamentin e Shqipërisë Të mësojnë dorën me, me ligje Ata nuk duhet të, të punojnë Jo, nuk po them se s'duhet të punojnë Nuk thashë unë, që të mos punojnë Të punojnë njëri okay, po jo, Aty ku punojnë Aty ku janë, e kuptoj shumë nëse, nëse u punohet, le të punojnë Po edhe të vjetrit kanë kanë vlerë. Të gjithë pra, të gjithë. Se u bëm si ajo e mban mend atë ka qenë legjenda e atij fshatit që i merrin gjithë të vjetrit edhe që i vrisnin. Mm. Çka qenë ajo, vetëm njëri e ruajti babain e mbante babain fshehur në shtëpi. E mbante babain fshehur në shtëpi se i vinte keq ta vriste, po rregulli ishte ta vriste. Një 40 vjeçar nuk është i vjetër, ëh, se jo. po ecën me logjikën se këta e kanë nxjerr këtë filozofi që 40 vjeç ti je i vjetër. Nuk e di unë, mua njerëz, mua njerëz janë brenda në shtëpi, ma kanë thënë. Njerëz brenda jo, LSI kanë qenë shumë të mërzitur. Kanë hapur këtë lloj. Jam dakord. Po po them me që po flisim këtu. Njerëz brenda LSI ishin shumë të mërzitur për shkak që thoshin që ne kemi kaq kohë që bëjmë kontribute, kaq vjet përvojë kështu, edhe na kanë ardhur sa ça fasula, thoshte, edhe na kanë na kanë nxjerrë gjithë. Është si puna e këtyre në PD, pak a shumë. Të vjetrit gjithmonë kërcënohen nga të rinjtë. E saktë. Është e saktë. Jose Mourinho është portugez i lindur në Portugali. Uh, Aleko 018 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Gjithashtu edhe Ornela që tha 170000 vende pune fiton dy bileta për në Cineplex. Të lumtë. Uh, Ornela, nga 170000 vende pune ti ke fituar dy bileta. Dhe tha do fitojë edhe kjo një vend pune. Ke fituar një vend pune. Ej, dëgjo, bëjmë një pyetje tjetër? Meqë jemi. Deri në sezonin e fundit që flasim, 2016-2017. Kjo mund të jetë pak e vështirë, por ata që e duan futbollin mund ta gjejnë. Cila është e vetmja skuadër në futbollin anglez mm. që nuk ka rënë asnjëherë nga kategoria. Ka luajtur gjithmonë, ka pasur gjithmonë një skuadër në kategorinë e parë. Cila skuadër angleze? Ka qenë gjithmonë Kur të kthehemi do luajmë kë kam parë unë miq të dashur, por kjo është nga Muse tani duhet ta mbyllim gojën që të këndojnë, se ndryshe s'këndojnë 9:26. Do të veçoj dikë për mm. uh, kënaqësinë e lojës dhe për ata që na dëgjojnë. E miq, është lojë e lehtë, un kam parë një personazh shumë të njohur, të cilin ju me siguri e njihni dhe e keni dëgjuar. Kështu që duhet të gjeni se kë kam parë un bazuar në pyetjet që më bën Jeri. Altini. Olta. Këtu këtu. Po pres. E gjithashtu çuni jonë i regjisë Lor Terezi Përshëndetje. Përshëndetje Lor Terezi Ta marr vesh Ha? Du me e marrë vesh kë ke parë Çfarë do me marrë vesh ti? Kë ke parë Kën kom pa unë që e kë Kën ke pa Kën kom pa unë Kën kom pa unë Mm, të nis? Në Tiranë se. Ëh? Ja jeri se interneti. Gati. Është femër? Jo jeri. Femra kam parë shumë. Po thjesht se do kishte zgjedhur njërin prej tyre. E di, po. Atëherë kjo është moderatore. Jo. Mos. Do më japësh të drejtë në fund Deri. Okej. Okay. Kjo është uh, Merret pak me politikë. Jo, jo, nuk merret me politikë. Kë kam parë unë zonja zotërinj, njeri shumë i famshëm në Shqipëri. Lori. Ti e fute kot. Është është sportist. Jo, jo, nuk është sportist. Jo, Lori shumë larg, është shumë larg, shumë i gabuar. Është aktor? Jo, nuk është aktor, më vjen keq, pra as sportist, as aktor, as moderator, as politikan deri tani. Hm. Ky kërcen domethënë. Jo, nuk kërcen. Balerin do quaj kjo. Është këngëtar. Faleminderit, o zot i madh faleminderit. Se nuk e tham këngëtar. Do t'i lutem Perëndisë. Jo, pra nuk e tham. Ta falenderoj Zotin që më në fund Lori e bekuar qofsh Lori. Bekime mbi ty. Për 5 minuta u përmend këngëtar, o zot. Mendova se e kishit thënë. Gazetar ose bën sufllaqe. Vazhdojmë. Lori. Se tani më, po, bëre lëmsh. Nuk po mendoj. Altini, Altini thotë emrin e Sinanit për të prishur lojën. Ajo akoma s'ka folur, ai s'e ka radhën. Ju pastaj pyesni pse po shkon loja për lesh. E çon ai aty. Normal. Urdhëro thuaj, thuaj emrin. Tani unë isha me dy midis dy s-ve. I po. I pari që më erdhi ndërmend ishte Stresi.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 Po shikoj që euro po bie. Akoma? Po. U zhvlerësua. Sepse ka Ka frikra mbi borxhin grek. Po lexoj nga The Guardian tani. Mm. The Business Live. Kshtu thotë këtu. Me të kuqe, ja ku e ke Olta. Mhm. Mm Euro bie ndërsa rriten frikrat për borxhin grek, megjithëse rritja franceze do të rishikohet për mirë. Do jetë më lart. S'e dija unë që thashë e hodhi Greqia, po, po paska pra, ka kohë punë, po. Ja mirë, le të bjerë pak euro. Le të bjerë dhe pak se na duhen tha. Pastaj le të ngrihet më vonë. S'ka problem, po sa të blejmë tha. Apo jo. Na duhen tha. Të mm. drejtë. Faleminderit Olta. Mirë, tani që Olta më dha të drejtë, miq të dashur unë dua që t'i bëj qejfin Jerit. E cila ngordhi? Ngordhi po ju them. Për çfarë ngordh Jeri? Po edhe. Ngordhi Jeri për Sharadio. Për Sharadio, ha. Sharadio. Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Ngordhi po ju them. Jeri do me lujt Sharadio, ia dërgoi Oltës në mesazh. Ia pashë mm. telefonin e Oltës ju drot. Dhe Olti që hi hi hi. Ti sikur e kur e pa. Ka ish di unë. E di që Jeri ia dërgoi. Shumë i vëmendshëm. Kjo e hap. Qesh. Kjo të ndihmon. Hmm. Pra, fjala juaj është komike. Në një farë ah. mënyre. Po, po themi që po. Në një po. farë mënyre. Është qesharake, jo komike. Jo. Është një veprim i ri Mm. Që e bën njeriu. Okej. Po njeriu. Nuk është veprim, por njeriu e ka. Jo. Njeriu e ka, pra kujdes. E bën njeriu thashë unë është saçme. Po, po, po. Po, po, po nuk është kështu. Është fjalën për saçme të gjallë, jo, por jo, tash jo. ato njerëzit i bëjnë në fabrika që punojnë ato gratë atje me duart futin nëpër kutia saçme nuk është punë e lehtë, po ti mendon vetëm për një gjë kur mendon për saçme. Tani ehm. është domethënë ka njeriu është si cilësi po thua. Po. Si këto luaneshat e E caro. Trimëresha, po. Po jo, jo të gjithë e kanë. Dikush e ka më shumë, dikush po, më pra, pak, dikush aspak. Kjo është një cilësi e njeriu pra. Po, po, si po themi trimëria, inteligjenca. Okej, okay, por nuk ka ah. lidhje as me trimërinë as me inteligjencën. Nuk ka të bëjë me frikën është një lloj. Si është Olta dhe një herë të lutem? Nuk më lë Jeri. Po ti. Oh, njeri. I tillë. Nuk të kuptuam mm. fare, Olta, se çfarë the Një njeri mund të jetë i tillë Mund të jetë llafazan Jo Po jemi në rrugën e duhur Nuk është për keq, pra, nuk është. Teknikisht pra, jemi kur flet shumë. Thashë them magji. Jo, jo, jo. Është e mirë apo e keqe. Kur e ka njeriu, do pra, thotë pra- që ia vlen të rrish me atë njeriu. Ia vlen të rrish. Njeri i tillë. Me i pra, fillon me i. Jo, Inteligjent. Jo. Interesant. Jo. Jo. Është Jemi afër? Jo. Jo fare. Merë, bësha klabanin e nëndës dhe nëndës dhe hidhe një E, po s'na ka dalë gjumi ne atëherë E, mirë, oke okay. Futia gjumë, oke okay. E, të gjumë, i kam uh, dhe për sot e mbyllëm miq të dashur S'kemi çarë E mira të ishte ta bëjmë dhe një kthim Sharadio se... E ke menduar fjalën Se regjia thotë ka kohë, ka kohë, për një Sharadio tjetër Sharadio kthimi Atëherë sa ka gjisht, është radio jonë E joni është fitues 613 i mbaron numri Fiton 2 shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Bravo, më, bravo Më qëlloi përpara një fletë nga Guida e grave për të kuptuar burrat mm. O, bo, bo oh. është një guidë për gratë që të kuptojnë burrat Dhe thotë për shembull Nëse, nëse thotë Nëse i dashuri juaj thotë Je shumë e lezetshme, është duke të parë në fytyrë. Oh. Nëse i dashuri yt thotë je shumë hot, është duke të parë trupin. Mm -hmm. Nëse i dashuri yt thotë je e mrekullueshme, mm. është duke parë nga vllai yt. Goxha guidë qenka kjo. A e, çfarë, si e shpjegon? Pra ai thotë që i jepin pa po mund të tregosh. Një njeriu të tillë mos e bën kur takimin me vllajin. Mos e merr vllajin takim pra është ideja. Mos e prezanto vllajin kur. Mm. Ne i fituam sitër? Jo. Asi? Jo. Mirë. Ishte Jimmy, i cili kthehet nga pushimi i madh Edhe e pyet mësuesja thotë Jimmy thotë çfarë bëre gjatë pushimit të madh? E Jimmy thotë luajta tek kutia e rërës sot me Selin. Mhm. Mm o uh, sa mirë thotë ajo, a mundesh thotë ma shkruash fjalën Sally me çfarë fillon thotë ajo? Dhe po e, e shkrove mirë do të jap një biskotë. Jimmy e bën këtë, e shkruan atë edhe merr edhe biskotën. Pastaj thotë zysha, thotë Sally thotë po ti çfarë bëre? Po gjatë pushimit të madh. Luajta me rërë thotë ajo te kutia me Xhimin. Wow, i thotë ajo. Po ti thotë ma spellon dot uh, fjalën, ma shkruan dot fjalën kuti. Ajo nëse ma shkruan siç duhet, do të jap një biskotë. Kështu që e bën edhe Sally dhe vete e shkruan fjalën kuti. Ndërsa e pyet zysha Xhamal i thotë uh, atij tjetrit Po ti thotë ça bëre gjatë uh, pushimit madh. Xhamali ishte Me sa duket me origjinë Tjetër, e kemi parasysh mm -hmm. Jo Sally dhe Jimmy Po thotë ky unë u mundova të luaja me Sally dhe me Jimmy thotë po ata më gjuanin me gura Oh, thotë po kjo është diskriminim racor Thotë atij mund ta shkruash diskriminim racor Po e shkrove do ta jap biskotën I dhanë Xhamalit të shkruajë diskriminim racor Kaq. Altin, çfarë thotë regjia? Mund të ikim. Atëre, sipas regjisë miq, regjinë këtu e bëj po unë. Bëj sikur shikoj nga regjia kam një pasqyrë aty. Okej. Atëre, më thon ta mbyll. Ikim e takojmë sërish nesër miq të dashur mbas 21 21 orëve. Po, Orkesa Zaimi është duke ardhur tani 2 orë.